Şans o yok artık. O yok artık. Ama onun sünneti seniyeleri var. Öyle değil mi? Yaşamak onu. Doyasıya yaşamak. Öğrenmelisiniz mutlaka. Nasıl bakarsa siz de öyle bakmalısınız. Nasıl tutarsa öyle. Ne yapmışsa öyle. Biliyor musunuz? Kendinden çok sonra gelmiş olan İmam Suyuti, o büyük ehli sünnet alimi, o muhteşem insan diyor ki, Resulullah'la yetmiş kere görüştüm diyor bir kerecik de bize gelir mi? Gelir mi o? O yüzden dedim çok selavat getir. Melekler topladınız mı selavatları? Hadi gidin Medine'ye. Hadi uçun melekler. Hadi gidin söyleyin Medine'deki sultanımıza. İstanbul'da gözü yaşlı sana hasret bir avuç aşın seni bir kerecik olsun görseler veya hissetseler veya hiç olmazsa kokunu bir an duysalar diye seni beklemedeler diye söyleyin melekler. Ya Resulallah neredesin? Biz gelemedik Medine'ne. Hiç olmazsa sen gelsen Gel Masula Gel Gel Canım efendim Sultanım benim Bak aramızda Aramızda bir dertli var. Yeryüzünün her bir köşesinde dertli ümmetin var. Bizim asrımıza gelsen, rüyalarda gel, rüyalarda gel, kokunla gel. Gel Resulallah, ya Habiballah, ya Şefiallah. Rabbi Söz. Ya Resulallah Rabbimize söz verdik tövbe ettik. Tövbe edince bütün günahları siler o. Şu an bütün yüreğimizde imanımızla tövbe ettik. Gel şu kapıdan çıkıp yeniden günahlara batmadan kalbimiz tertemiz olmuşken gel. Gel şu tertemiz kalbi taşıyan şu delikanlının, şu genç kızın hatırına gel. Şu dertli kardeşimin, şu dertli bacımın hatırına gel. Ne olur gel. Aşkınla doldur gönlümü Katrandan kara yüzümü Sil Resulallah Ya Habiballah Ya Şafiyallah Söz değil. Söz değil. Bir daha yapmam acısına söz değil. Hadi bir kişi söz dese yeter. Bir kişinin kalbi tertemiz olsa yeter. Belki onun hatırına, onun hatırına o tertemiz kalbe gelir de biz de biz de şerefleniriz bu gece. Söz mü? Hadi bir kişi ne olur. Sen misin? Sen misin o? sen misin? ya Resulallah Allah için gel Allah aşkına gel ne olur gel sen ki düşmanlarına bile hayat verensin sana düşmanlık etmiş Ebu Cehil'e bile yetmiş kere gitmişsin. Ne olur sana hasret çeken dertli ümmetine bir kerecik gelmez misin? Bir kerecik ne olur? Hiç olmazsa, hiçbir şey olmazsa bir kerecik kokunla gel. Yüzünü görsem ne olur ya Resulallah. Ey sevgili. Anla bizi ne olur. Gel. Dertli ümmetinin başını okşa. Şu iniltilerimizi de taşıyın melekler Medine'ye. Efendim ne olur bir kerecik gel. Bir anlık gel ne olur. ne olur gel. Sensiz nasıl geçireceğiz bu hayatı? Kevser havuzunun başına kadar nasıl bekleyeceğiz? Ya bir de oralara gelemezsek? Ne olur gel efendim. Canım efendim gel. ne olur gel. Allah. Babam çok üzülüyor. Buradaki amcalar, teyzeler de çok üzülüyorlar. Seni görmek istiyorlar ama konuşamıyorlar efendim. Utandıklarını söylüyorlar. Hani Uhud'da demiştiniz ya, kardeşlerime selam olsun diye. İşte onlar buradalar şimdi. Ey Nebiler Sultanı, gül yüzlü peygamberim. Ben de hepsinin yerine sesleniyorum size. Onları işaret buyurduğunuz o garip devirde gelen kardeşlerini sayıp ziyaret etmeyecek misiniz yoksa? Ne olur gel efendim. Kader 14 asır uzağa düşürdü onları. Konuşamıyorlar. Ama ben biliyorum artık hepsi seni istiyorlar. Sen kimseye kızmazsın değil mi? sen de herkesi seversin değil mi? Kızın Fatıma'yı çok severmişsin. Benim adım da Fatıma ya Resulallah. Fatıma annemize olan sevgiden Fatıma koydular adımı. Fatıma anamın hatırına gel. Ne olur gel efendim. Kokun çok güzelmiş. Hadi o güzel kokunla gel benim güzel peygamberim. Ne olur gel efendim. hepimizsiniz. É Canım efendim! Canım efendim! Seni seviyoruz efendim! Elifler kaydedin aşkımızı! Kaydedin! Biz aşk olmalıyız! Onun aşkı var sırtımızda! Aşk amanları geliyor 2000 yıllara! hoş geldin gönüllerimize. Saz, sünneti seniyeleri yaşamaya saz. Seni yaşamaya saz. Aşk damarları, aşk damarları geliyor. Aşk damarları, yükü aşk olan aşk damarları geliyor. Ya Habib Allah, Ya Şefi'e